قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب بالزينة السادسة قال ابن القيم بالأمس كنا بظهر الأرض أصحابا والآن صرنا بجنب القبر أغرابا بالأمس Kaže Ibn Kajim, drugo što kvari naša srca je more želje. A želje su more bez obala. I to je more kojim plove propalice ovoga svijeta. Znači propalice ovoga svijeta, znači ljudi koji nisu na ovome svijetu uspjeli napraviti ništa od dunjaluka ni ahireta. Jer želje predstavljaju osnovicu i metka bankrota. I to je roba koju obećava šeitan. إلى الصفحات أسبابا حياتنا يا رفيق الدرب Žene. Misli se na žene u životu koje čovjek ne može postići, koje samo želi, ali ništa ne radi da ih postigne. Naprimjer, čovjek hoće da postane hafiz. Hoće da, ne znam ja, postane ljekar, nije važno. Pa ne priprema se, ne provodi sate i sate učeći, sate i sate vježbajući i tako dalje a želi to da postane? Je li to dobra želja ili prazna želja? Prazna želja. Kao kad čovjek kaže ja hoću da postanem bogat, a leži u kući i sjedi i ne traži posla. Ne razmišlja gdje će koji dinar uzeti, gdje će ga pošteno zaraditi, utrošiti, uložiti, umnožiti i tako dalje. Hoće postati takav bogat? Neće nikad. To su puste želje o kojima Ibn govori ovdje i govori da upravo to je more kojim plove propalica ovog svijeta. Znači dunjaluka koji nemaju dovoljno snage, nemaju dovoljno želje da urade ono što žele i ono što uistinu žele. Treće, očekivanja od drugih, a ne od to je najgore što kvari srce, apsolutno. Znači, apsolutno najgore što kvari srce upravo ovo, kažem. Nema ništa štetnije za srce od toga. I nema veće prepreke da postigne srce svoju korist i sreću od toga. Jer kad se srce veže za nešto drugo, a ne za Allaha Đalešanu, očekuje od nekog drugoga, ne od Allaha Đalešanu, Allah ga prepusti tome zašto se je a to nešto ne možemo dati dužniku. I zato ovdje u principu se krije nesreća današnjeg čovjeka. Znači današnjeg čovjeka kao savremenog bića. Zato što je svoja očekivanja, zato što je svoje potrebe, zato što je sebe kao biće, kao dušu, kao tijelo vezao za sve samo ne Očekuje od svakoga samo ne Strahuje od svakoga samo ne od šefa koji je zadužen za njegov posao, vlasnika firme, strahuje više nego što strahuje od gospodara svijeta. Tu je nesreća današnjeg čovjeka. Izgubio je vezu sa stvarte. U principu, kaže i ovdje se krije temelj širka na ovome. A to je da se čovjek veže za nešto ili nekoga, a ne za To je temelj širka. A ovo ostalo, što neko nosi krst, neko nosi ovo, neko pada na sežnu kipu, to su samo manifestacije toga. Tako se manifestuje. Ali suština je da se čovjek srcem vezu za nekoga drugoga, ne za Allah. التقطنا نجوم الليل وانتثرت بدربنا ترمق السارين إعجاب Četvrto, sitost. Misli se ovdje na hranu i piće. Dvije su vrste sitosti koje šteti srcu. Prva vrsta, ona koja mu šteti sama po sebi, a to su harami. Harama koji šteti srcu. Ima dvije vrste. Sam po sebi i zbog načina sticanja. Druga je sitost pretjerivanja u halalu. E sad ovdje mu govori o nekim stvarima Pa navodi ovdje predaju od imama Šafije, ko bude jeo puno, taj će piti puno, pa će spavati puno, pa će izgubiti puno. الصفحات من الدموع تشق أم الخد اسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا فانهار في لحظة مشوار رحلتنا كأنه من جبال الثلج قد ذابا قد ذاب ثلث ولكن في جوانحنا باقيه غاص مع الآلام أحقابا تساؤل ودموع العين هامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعليه ومن والاه وبعد govorimo stvarima koje kvare srce i pravimo probleme i Zaustavljaju ga na put robovanja. Stigli smo do drugog dijela, a to je želje. Tako smo ga nazvali, jel tako? Kaže Ibn Kajim, drugo što kvari naša srca je more želje. A želje su more bez obala. i to je more kojim plove propalica ovoga svijeta. Hm. Sad ćemo vidjeti šta to ima, kaj misli po tim, šta želite o time da kaže. Znači, propalice ovoga svijeta, znači ljudi koji nisu na ovome svijetu uspjeli napraviti ništa od Dunjaluka, ni ahiret. Jer želje je predstavljaju osnovicu i metka bankrota. I to je roba koju obećava šeitan. To su puste želje koje čovjek ne može postići. Sad nam se ovdje pojašnjava šta se misli po tim želje misli se na želje u životu koje čovjek ne može postići, koje samo želi, ali ništa ne radi da ih postigne. Naprimjer, od vjere, navest ćemo od vjere. Nada se Allahovoj milosti, a ne vjeruje u ono što su poslanici donijeli, niti bilo šta radi da zasluži tu milost. Primjer za to je čovjek iz sure El Kehf, o kojem je Allah Đelešanu govorio i rekao وَدَحَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ i on uđe u svoju bašću, nasilje čineći sam sebi, قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا Ja vjerujem da ovo nikada neće nestati. Znači, negira smak svijeta i nastup sudnjeg dana. وَمَا ظُنُّ سَاته قَائِمَ I mislim da sudnji dan nikad neće doći. Znači, šta taj čovjek radi? Ne vjeruje uopšte u, u osnovnu stvar koju su svi poslanici donijeli. A to je da će ovaj svijet nestati nastati novi svijet, ahiret. وَلَئِنْ رُدِتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنُهُ A i da se vratim, znači, eto, ako bi se to dogodilo nešto što se zove sudnji dan, mene kod mog gospodara čeka još bolje nego što je ovo Znači, ne vjeruje ono što se je došlo, što su donijeli poslanice. Ne radi ništa da stekne Allahu, a nada se čemu? To su te lažne želje, puste želje o kojima Ibn Kajim govori ovdje, a to je ahiretu. Naprimjer, drugi primjer, do zdanjaločki strane. Čovjek hoće da postane hafiz. Hoće da, ne znam, ja postane ljekar, nije važno a ne priprima se, ne provodi sate i sate učeći, sate i sate vježbajući i tako dalje, a želi to da postigne. Je li to dobra želja ili prazna želja? Prazna želja. Kao kad čovjek kaže ja hoću da postanem bogat, a leži u kući i sjedi i ne traži posla. Ne razmišlja gdje će koji dinar uzeti, gdje će ga pošteno zaraditi, utrošiti, uložiti, umnožiti i tako dalje. Hoće postati takav bogat? Neće nikad. To su puste želje o kojima Ibn Kajim govori ovdje i govori da upravo to su to je more kojim plove propalica ovog svijeta. Znači Ruka koji nemaju dovoljno snage, nemaju dovoljno želje da urade ono što žele i ono što uistinu žele. To more poigrava se sa onima ko njime plovi, kao što se zvijeri poigravaju sa svojim mrtvim plijenom. I to je roba svake duše koja je ponižena, ništavna i koja je vezana za ovaj najdublje dubine Nemaju jednostavno morala da se uzvise i da uzmu nešto od ovoga svijeta što je vidljivo, što je opipljivo mimo njihovih želja i zamišljanja. Nego jednostavno zadovoljavaju se svojim mislima i svako u svom stanju. Neko želi moći vlast, Neko želi putovati i obilaziti gradove i mjesta, neko želi imati metak i dragocjenosti, neko želi imati mnogo žena i dok on tako razmišlja o svemu tome, čim se probudi iz svoga sna, najavi, vidi da nema ništa u rukama. Jeste sad skontali o kojim se ženama radi? Znači, Ibn Kajim govori o ženama koje čovjek ne radi ništa da bi ih ispunio. Bez obzira o kakvim željama se radi. Strah ga je ući bilo šta. A sad slušajte šta vjernik pravi radi i kako on doživljava želje. Ali pravi vjernik visokog morala, njegove želje kruže oko znanja imana i rada koji ga približava Allahu Đalešanu. Hm. Tako da su želje takvog čovjeka iman, svjetlo i mudrost. A želje onih prvih su zabluda i prevara. Hm. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme pohvalio onoga ko želi dobro i čije želje su usmjerene ka dobru. U nekim stvarima je čak opisao da će dobiti nagradu kao i onaj koga uradi. Kao čovjek u hadisu koji kaže da ja imam imeta kao što ga imam, ja bi ga trošio u ono što ima hmm. To je to što kažemo kajmo ima željeno. Dobro, da vidimo sad. Kakve su to želje nepoželjne za ljudsko srce u smislu da ga razboljevaju i čine ga jednostavno da nije u dodiru sa stvarnosti? Želje koje samo želi, a ništa ne radi da ih postigne. je u redu? Želje koje samo želi, a ništa ne radi da ih postigne. Na primjer, Čovjek kaže, ja hoću biti učenjak. Ja to dobro želim. Ali šta da uradi da ih postigne? Prvo treba ići kod učenih. Zatim da uzme metodologiju kojom se stiče znanje. Prvo od manjih, sažetijih, pa ka I tako širi se znanje. I to je utemeljeno znanje. Zatim trudi se, sate i sate provodi čitajući, izučavajući, pamteći, sakupljajući, birajući, kopirajući svašta nešto i čekajući strpljivo da prođu godine, a njegovo znanje sazriva. To je čovjek koji radi svoj, on možda nikad neće postati učenjeg, ali on će imati nagradu, to i radi, na tome i on će biti sretan što ide ka svom snu, ka svojoj želji. I on će živjeti zadovoljno u sebi, jer on svaki dan svom cilju ide bliže i bliže. Čovjek koji želi da postane, ne znam ja, ljekar. I on samo mašta i priča i mašta, ali ništa nije uradio da to uzme ozbiljno, pa da opiše školu koja školuje ljekare, pa da provodi sate i sate vježbajući i tako dalje. Čovjek koji mašta da se oženi, da ima ženu, da se skrasi, da se smiri, da se ovo, da ono, a ne radi ništa u tom smislu, znači ono što treba da se uradi, a to je da se obezbijedi egzistencija, da se radi, da ovo, da ono. To su isto tako puste I bojat se za takve ljude koji jednom kad ih stvarnost udari bukvalno, da se izrazim pukrin šama, jednostavno rastre iz njih, onda će se naći negdje, ne znaju ni oni gdje su i možda se neće snaći u pravom trenutku i krenut krivim putem. I zato je jako bitno da čovjek ostane u dodiru sa stvarnošću i kad vidimo živote Allahovih poslanika i vjerovisnika, Allah im je dao takve živote od malena da su morali silom prilika biti u dodiru sa stvarnošću. Uzmite samo život naših poslanika. On nije imao vremena za te nekakve stvari razmišlja, nego stalno je morao da živi da, u tom trenutku od malena. Umro mu je otac, pa ma, ma, mati uskoro, pa onda djed je umro, pa došao kod siromašnog i morao je kao djete raditi, to se za pare, pa ono, pa ono, svašta neke stvari morao je poslanik da se da radi i to ga je održalo u principu sa stvarnošću, do svoje 25. godine je radio i u 25. se oženio. I zato Allah Đelešanu našim poslanikom sa selama, samim tim poručuje فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Pa kada imaš prazninu, znači u vremenu, u tim nekim stvarima, svojim potrebama, fensab, trudi se u ibaditu. Najveći problem danas, to je skoro konsenzus učenjaka danas, da je najveći odgojni problem danas praznina. praznina koja se dešava u životima omladine, u životima mladih ljudi, a čim ima praznine čovjek je pun nekakvih stvari misli, gotovo u vremenima kad je moguće i omogućeno svakakva vrsta grijeha da se radi. Tako da, ovaj, ta praznina jako je bitno da se popuni hajrom korisnim i dobrim. Naročito u mladim danima Nije problem, lahko je prazninu popuniti 50-godišnjaku. Jer on nema tu energiju u sebi, nema tu snagu koju treba da usmjeri na nešto što je korisno. Ali 20-godišnjaku, 25-godišnjaku, bez žene posebno, ima puno posla da usmjeri tu snagu i energiju na nešto što je korisno. مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم ضوء القمر مع الله عند هزيم الروح Treće, očekivanja od drugih, a ne od Allah. وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق To je najgore što kvari srce apsolutno. Znači, apsolutno najgore što kvari srce upravo ovo, kažem. Nema ništa štetnije za srce od toga. I nema veće prepreke da postigne srce svoju korist i sreću od toga. Jer kad se srce veže za nešto drugo, a ne za Allaha Đalešanu, očekuje od nekog drugoga, ne od Allaha Đalešanu, Allah ga prepusti tome zašto se je vezao. A to nešto ne možemo dati to što treba. I zato ovo, ovo ovdje u principu se krije. Nesreća današnjeg čovjeka. Znači današnjeg čovjeka kao savremenog bića zato što je svoja očekivanja, zato što je svoje potrebe, zato što je sebe kao biće, kao dušu, kao tijelo vezao za sve samo ne za Očekuje od svakoga samo ne od Strahuje od svakoga samo ne od Od šefa koji je zadužen za njegov posao, vlasnika firme, strahuje više nego što strahuje od gospodara svijeta. Tu je nesreća današnjeg čovjeka. Izgubio je vezu sa stvoriteljem. A čovjek je tada nesretan su u dubini duše. Mm. Kaže uzvišenje Allah Đalašanu وَتَحَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّ I oni drugi Allaha uzimaju kao bogove, traži kod njih ponos i snagu. Kerla se bi Ne valja to. Ne bi trebali tako raditi. Oni će negirati da su oni njima ibadet činili i na kraju će im neprijatelji biti. Znači, vezali su se za njih. Traže od njih nešto. Očekuju od njih nešto. A dobit će šta? Dobit će da će izgubiti podršku od Allaha da neće dobiti to što su tražili. Dobit će da ti za koje su se vezali negirat će tu vezu i na kraju će biti neprijatelji prema hmm. Tako da je najveći gubitnik među ljudima i čovjek koji se može najviše osjećati ostavljenim na cijelilu onaj ko svoje nade, želje, strahove, očekivanja veže za drugoga, ne za Allah. Hmm. I osjetite i kako je svaka rečenica ko pravilo neko određeno. Hmm. Primjer onoga ako se je vezao za nekog drugoga, ne za Allah Đelešanu, je kao primjer onoga koje traži hladovinu ili traži toplotu, Znači hladovinu od, od sunca ili toplotu kad je hladno, ispod pavukove mreže. A ona hem šuplja, hem prolazi kroz nju sve to, a on misli da ima nešto iznad sebe. A nema u principu ništa. U principu, kaže Ibn Kajim, ovdje se krije temelj širka. na ovome. A to je da se čovjek veže za nešto ili nekoga, a ne za Allaha. To je temelj širka. A ovo ostalo, što neko nosi krst, neko nosi ovo, neko pada na seždu kipu, to su samo manifestacije toga. Tako se manifestuje. Ali suština je da se čovjek srcem vezu za nekoga drugoga, ne za Allaha. I zato Allah Đelešanu kaže وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ إِلَهَ آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا Nemoj pored Allaha drugog Boga obožavati, pa da ostaneš pokuđen i bez pomoći. Kaže Ibn Hajim ovdje, čovjek može imati četiri stanja u odnosu na pohvalu i na ostajanje bez pomoći. I na dunjalku i na ahiretu. Hmm. Neki ljudi, kaže, mogu ostati bez pomoći, ali ljudi ih hvale. Hmm. Kao vjerovjesnici koji, koji su nadječani kufromiči i čiji su narodi uništeni. smo lutov narod. sve Semud. To su narodi koji su svoje vjerovjesnike, znači, savladali u smislu tome, ali ostali su pohvaljeni. Zato što su bili vezani za Allah Nekada može biti kuđen, ali potpomognut. Znači, protiv su njega, ali Allah ga pomogne i bude od onih koji su iznad. A nekada može Allah Želešanu i pohvalu i pomoć, ali mušrik spada u četvrtu kategoriju koja je najgora, a to je da ostane i pokuđen i bez pomoći. To je onaj ko se živite za nekog drugog, a ne za Allah Jel imate neka pitanja već s Ovo je jako bitno, ja opet ponavljam, ovo je problem današnjeg čovjeka. Vezu se za sve, a ne za Allah I to je problem koji neće proći dok ljudi ne shvate u principu da bez svoga stvoritelja ne mogu i da su oni potrebni njega. Ja juhem nas, karao i O ljudi, vi ste zaista potrebni Allah Đelešanu. Ili si, da pravo pouzdanje u Allah znači da se uradi sve što je do nas i u našoj moći da se postigne što želimo. To su rad po, po sebebima. ne razumijete? Znači, ne sad znači pouzda se Allah ne rad To je pogreš, pogrešno, to nikako nisu. Poslanici su nas došli i naučili da se vežimo za Allah da od Allaha dolazi sve ali da je na nama da uradimo sve što možemo da bismo to dobili. Jel u redu? Znači, ovo je centar u principu širka i tevhida. U kojem smislu pomiješano? Ne može ni 0,05%. Hmm neko radi sad, ima cilj i radi na cilj. Lijepo. A zaboravlja ono. O. Misli, misli da ako podne te i te mjere, doći tog cilja, doći tog cilja. I to je greška. Zato Ibn Taymiye kaže ima jedno pravilo. Ko tako misli, pouzda se u osbabe, to je manjkavost u tevhidu. Narušava tevhid. Ako zapostavite esbabe, narušava šarijet. Razumite? Ko zapostavi uzroke, narušio je šarijat koji je propisao Allah su svojih poslanika. Jer cijeli šarijat je izgrađen na račenju uzroka. Ali ko se osloni na uzroke samo, zaboravi na onoga koji je dao te uzroke, narušio je tevhid. Čisto vjerovanje u se mora na Mora se ispoljiti. Ispolj, musliman ga ispoljava na više načina. Prvo, musliman ga ispoljava tako što kad god hoće nešto da uradi, planja istihar. Znači, zna da to dolazi od Allaha, znači onda to određuju istihari, moli Allaha za dobro toga. Zatim, ako se ne dogodi, musliman kaže to je tako Allah ti i odredio i da priča, za njega on radi nešto drugo. Razumite? Znači, nema nikakvu problema nekog. Zatim musliman ispoljava to tako što će uraditi sve, a onda će učiti dove. Moli Allah da to olakša, da ispadne dobro, da bude dobro i tako Tako se to ispoljava. Recimo, Allah na naređuje kada je bila bitka na Bedru, poslaniku za sebe. Wa idu lahu mestata, tatu min kuma pripremite koliko god možete snage protiv njih, Mušri kao neke." I oni su to uradili, došli su, a onda je poslanik cijelu noć molio. Tako se ispoljava i rade uzroci, a ispoljava se tevhid. Jer zna da pobjeda dolazi od Allaha, ne putem uzroka. Ali uzroci su neophodni da bi došlo do, do pomoći. Ne u redu? Isto, rukija je lijek. I koristimo je kao uzrok. Kao tabletu. Recimo, znamo da je tableta kad te voli zub, glava. Znači, ima problem određeni, ne znam, pritisku, ovome, onome, negdje upala, popiješ tabletu, gdje ljudi su nekim pokusima, ispitima došli do toga da ta materija ublažava tu upalu, tu bakteriju koja je izazvala to. Popiješ tabletu i ono prođe uz Božju To smo radili uz Rok je, napute šetan, džinovo, ono, rok, ne znam ja šta, lijek je šta, rok je, proučiš rukiju i ono djeluje sa Allahom dozvom. Ne, ne, ne, ne, to se misli, ne. To se misli, njima je u redu. Samo nisu na najpotpunijem stepenu. To je razlika. Znači, to ne spada Ne. Nisu na najpotpunijem stepenu. Ali nije im zabranjeno, nema smetnje nikakve. Znači, to isto sad, recimo, šta ja znam, kad bi, ko što imam mesela, čovjek da li je na nevolji, razbolio se? Da li mora trpiti ili mora biti zadovoljan sa tim? Kažu učenjaci, ne mora biti zadovoljan. Trpiti je važno, obaveza. Da se strpiš i da uradiš da to ukloniš. A biti zadovoljan s tim što ti zadesno, to je pohvalno, lijepo, dobro da čovjek na visokom stepenu imana i ne znam nešto. Ali nisi obavezan. Eto, ili ima još? Hajmo dalje. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء Četvrto, problematično Sitost. Misli se ovdje na hranu i piće. Jel u redu? Davno neka prije, možda desetak godina, pročitao sam jednu izreku jednog filozofa i ona mi se stvarno urezala. On kaže, sitost je oblak iz kojeg sipa samo glupost. Jel u redu? A što vidimo što kaže Ibn Dvije su vrste sitosti koje štete srcu. Prva vrsta, ona koja mu šteti sama po sebi, a to su harami. Da se čovjek hrani haramom. Znači, mi imamo sitost. Nije ima dvije vrste koje kvari haram, govorimo sada o haramu. Harama koji šteti srcu. Ima dvije vrste. Sam po sebi i zbog načina sticanja. Šta to znači? Sam po sebi. Znači, haram nešto što je samo, znači zabranjeno u šarijet za jesti. Kao što je svinsko meso, krv, magareće meso, mrtvo, znači da čovjek jede uginulu životinju. Ili recimo životinju koji je zaklao neko ko nije musliman, ni jevrij, ni kršćanin. Tako dalje. Je u redu? I to je jasno da to šteti naravno srcu i da srce ima problema da se veže sa Allaha Đelešanostim. je ga bukvalno. Zbog načina, to je konsenzus Leme uspud, da kažemo, to nema razilaženja. To se svi slažu. Zbog načina sticanja. Šta to znači zbog načina sticanja? To znači da je to nešto halal način. Ali je recimo ukradeno. Oteta. I tako dalje sad da ne navrajamo sve načine sticanja hrana, kamate, ovo, ono. ono. I u redu. E sad, sitost, ovo je prva. Znači, ona je, mislim, jasna, nema problema tu. Druga je sitost pretjerivanja. U halalu. Hm. E sad ovdje mu kad ono govori, ovaj, o nekim stvarima. Pa navodi ovdje predaju imama Šafije, ko bude jeo puno, taj će piti puno, pa će spavati puno, pa će izgubiti puno. Pa onda spominje u poznatom hadisu, koji je zabilježen u u suninu i u suninu, stoji da je poslanik sa sam rekao, čovjek najgore što, što može napuniti jeste njegov stomak, Dovoljno je čovjeku nekoliko zalogaja koji mu održavaju kiču, a ako baš mora da jede, onda neka to bude trećina za hranu, trećina za piće, trećina za disanje. I tako, iako su nema razilazi oko ovog hadisa. Zatim nam ovdje navodi jedno kazivanje o Iblisu i Jahjau, alejhima as alaihima assalatu wassalam. Naime, o nekim kazivanju, to su biblijska kazivanja. Znači, odmah da razjasnimo. Kakav je stav islama po biblijskim, prema biblijskim kazivanjima? Niti vjerujemo, niti ne vjerujemo. Znači, dozvoljeno mi je da ih prepričavamo ako se neko se s našom vjerom i ako se neko, ovaj, neko se sa temeljima vjeri. Ako ih negira Kur'an, ako ih ne negira Kur'an i sunnet, ali ne vjerujemo u njih, a i ne negiramo ih. Jel Pa se kaže da se Iblis, Allah ga prokleo, kaže ovdje Ibn Kajim, ukazao Jahijahu, Allahovom vjerovjesniku, Zakirijahovom sinu, koji je također Allahov vjerovjesnik, rejhima salatu wasalam. Pa mu je Jahja rekao, da li si ikad uspio išta napraviti kod mene od zla? Pa je on rekao, ne. Osim jednom, kad ti je donesena hrana noću, pa si je poželio, pa sam ja učinio da je poželiš, znači uljepšu ti tu hranu i ti si se zasitio te hrane, najao se puno i tada si predspavao svoj noćni badet. Kaže Jahja, zavjetujem se Allahu da neću nikada više se najesti, a Iblis je rekao i ja da više nikada čovjeka neću nasjedati. Izašlo nam je vrijeme, pa ćemo onda ostaviti ovako ovdje za idući. Allah nam والآن صرنا بجنب القبر من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا لغز عرفناه لكن لا نفسره إلا الذي في ظلام اللحد قد غاب سرى الليل نلقى الموت والثابا يعمق القبر في أرواحنا حفرا من الأنين ويبني الحزن سرداما يعمق القبر في أرواحنا حفرا من الأنين ويبني الحزن سردابا الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق حب الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا كأننا ما ابتسمنا قط وارتسما الدهر حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا فانهار في لحظة مشوار رحلتنا كأنه من جبال الثلج قد ذابا قد ذاب ثلث ولكن في جوانحنا باقيه غاص مع الآلام أحقابا تساؤل ودموع العين هامية والقلب يخفق في الأضلاع